بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. اقتربت الساعة وانشق القمر Saa imekaribia na mwezi umepasuka. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر na wakiona ishara hugeuka upande na kusema huu uchawi tu unazidi kuendelea. Wakadhabu wattabau ahwaahum wa kullu amrin mustaqir, na wamekanusha na wamefuata matamanio yao na kila jambo ni lenye kuthibiti. Walaqad jaahum min al-anba'i ma fihi muzdajar, na bila shaka zimewajia habari zenye makaripio. Hikmatun balighatun fama tughni nudhur, hikma kamil, lakini maonyo hayafai kitu. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر Basi jiepushe nao siku watakapoita mhitaji kuliendea jambo linalochusha. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Macho yao yatainama, watatoka makaburini kama nzige waliotawanyika. Muhti'ina ila ad-da'i yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir, wanamkimbilia muhitaji na makafiri wanasema hii ni siku ngumu. Kadhabat qablahum qaum nuhin fakadhabu abdana wa qalu majnunun wazdujir, kabla yao kaumu ya Nuhu walikanusha wakamkanusha mja wetu na wakasema ni mwenda wazimu na akakaripiwa. Fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir, basi akamwomba Mola wake mlezi akasema, kwa hakika mimi nimeshindwa basi ni nusuru fafatahna abwaba as-samaa'i bima'in munhamir basi tukaifungua milango ya mbingu kwa maji yanayomiminika وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Na tukazipasua ardhi kwa chemchem yakakutana maji kwa jambo lililokadiriwa. وحملناه على ذات ألواح ودسر na tukamchukua kwenye safina ya mbao na kamba. Tajri bi ayunina jazaa liman kana kufir, ikawa inakwenda kwa nadhari yetu kuwa ni malipo kwa alivyokuwa amekanushwa. qad taraknaha ayatan fahal min muddakir, na bila shaka tuliacha iwe ni ishara lakini je yupo anayekumbuka fakaifa kana adhabi wa nudhur basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir na bila shaka sisi tumeifanya Qur'an iwe nyepesi kufahamika lakini yupo anayekumbuka? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر Kina Adi walikanusha. Basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu? إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر Hakika sisi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku korofi mfululizo. Tanzi'u nasa kaannahum a'jazu nakhlin munqa'id, ukiwang'oa watu kama vigogo vya mitende vilivyong'olewa. kaifa kana adhabi wa nudhur basi ilikuwaje adhabu yangu na maonyo yangu walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir na bila shaka sisi tumeifanya Qur'ani nyepesi kufahamika lakini yupo anayekumbuka Allahu akbar Allahu akbar la Suratul Qamar imeteremka maka. Imekuja aya ya kwanza katika sura hii kuzindua kuwa watu wasikilize kwamba kiama kinakaribia na watu wanahadharishwa na tukio hilo. Kisha zimekuja aya nyingine baada yake kuweka wazi msimamo wa makafiri kwa mintarafu ya miujiza na kushikilia kwao kukadhibisha na anatakiwa mtume sallallahu alaihi wasallam awapuuze na awangojee mpaka siku watakapotoka makaburini kama nzige waliotapanyika. Tena baada ya hapo, aya zikawa zinafuatana zikieleza hali namna mbalimbali za mataifa yaliyotangulia kwa mnasaba na mitume wao na adhabu iliyowashukia. Na baina ya kila kisa na kingine inazindua mawazo ya kwamba Qur'an tukufu imefanywa nyepesi kwa mwenye kutaka kuaidhika na kuzingatia. Mwishowe inabainisha kwamba hao makafiri wa maka si watu wenye nguvu zaidi au wakali zaidi kushinda mataifa yaliyokushatangulia na kwamba wao si wenye kuiepuka adhabu. Tena sura ikahitimisha kwa kuwahadharisha wanaokadhibisha wenye inda kuwa mwisho wao watakuja tumbukizwa motoni kifudifudi na wataambiwa onjeni mguso wa jahannam mliokuwa mkiikadhibisha na inawatuza wacha Mungu katika maskani zao za mabustanini na mito katika makao mazuri kwa mfalme mwenye uweza. Kiama kimekaribia na mwezi utapasuka pana hivi wala hivi. Na makafiri wakiona ishara yani muujiza mkubwa waupuuza wakaacha kuamini. Bali usema huu ni uchawi wa daima unaendelea. Na wamewakanusha mitume na wakafuata yaliyozainishwa na matamanio yao. Na kila jambo huishia mwisho wake linapotulia na kuthibiti. Namna hapa kuwa zimewajia makafiri habari za mataifa yaliyotangulia zenye ukweli wa uumbaji ambazo zina mikemeo ya kutosha. Haya yaliyowajia ni hikma kubwa na lengo la kufikia mbali. Lakini maonyo yataleta faida gani kwa wanazozipinga hikma hizo? Ewe Muhammad, waachilie mbali hawa makafiri. Nawe ngoje siku watapoita mwitaji wa Mwenyezi Mungu kuitia jambo ambalo nafsi inalichukia mno. Macho yao yatainama chini kwa wingi wa kitisho, wakitoka makaburini kama kwamba ni nzige waliotawanyika kwa wingi wao na mbio zao. Wakimkimbilia huyo mhitaji, wakimtazama kwa unyonge na unyenyekevu, macho yao yanamwangalia yeye tu. Makafiri watasema siku ya kiyama, hii leo ni siku nzito, siku ya shida. Kabla ya makafiri wa maka walikwisha kanusha kaumu ya Nuhu. Walimkadhibisha Nuhu, mja wetu na mtume wetu. Wakamsingizia kuwa na wazimu wakaingiza baina yake na kufikisha kwake ujumbe kila namna ya maudhi na vitisho. Nuhu akamwomba Mola wake mlezi akisema, hakika mimi nimeshindwa na hawa watu wangu, basi wapatilize hawa kwa ajili yangu. Basi tukaifungua milango ya mbingu ikamimina maji yasiyokatika na tukaipasua ardhi kwa chemchemu zikitibuka maji yakakutana maji ya mbingu na maji ya ardhi kuwa hiliki kama alivyokadiria Mwenyezi Mungu mtukufu. Tukampakia Nuhu katika jahazi la mbao zinazofungwa pamoja kwa kamba kama mtepe. Likawa linakwenda baharini chini ya hifadhi yetu kuwa ni malipo kwa Nuhu ambaye watu wake waliendelea kukanya wito wake. Na tumeliacha hilo tukio na kuzamishwa makafiri na kuokolewa waumini liwe ni mawaidha lakini yupo mwenye kuaidhika. Je, vipi ilikuwa adhabu yangu na onyo langu kwa wahalifu? hapa tumeifanya Kurani iwe sahali na kukumbukwa na kutoa mawaidha. Lakini je, yupo kuaidhika? Kinaadi walimkadhibisha mtume wao Hudi. Je, hali gani adhabu yangu na onyo langu lilikuwa kwa wendao kinyume? Sisi kwa yakini tuliwapatiliza kwa upepo ubaridi unaovuma katika siku ya ukorofi wa daima. Ukiwangoa watu na kuwatupa na wamekufa kama vinavyong'olewa vigogo vya mitende na mizizi yake. Hali gani adhabu yangu na onyo langu lilikuwa kwa waliokwenda kinyume? Na bila shaka sisi tumeifanya sahali Qurani kwa ajili ya mawaidha na mazingatio. Basi je, yupo kuwaidhika